Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Y déjame llevar. Se quieres estar la última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. Se quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. para, noche no me acuerdo Benvidos a Infogalicia, o teu programa de actualidade. Infogalicia, o programa de actualidade do IES de Melide. Infogalicia, o programa onde te manterás informado. Info Galicia. Contaremos as noticias do día. Info Galicia. Os nosos expertos Nerea Novo e Diego Sánchez serán os encargados de falar das novas do día. Info Galicia, o teu programa de actualidades. Bos días, benvidos a Infogalicia, o teu programa de actualidade en Falamelide. Son Jacobo Monde e comezamos con noso terceiro programa. Comezamos con noticias locais de parte de Nerea Novo. Contanos, Nerea. Melide demanda ampliar o servizo escolar de comedor a todos os colexios. O bipartido de Melide, adiante Melide, PSDG, pretende abordar coas autoridades educativas a posibilidade de ampliar o servizo escolar de comedor, que se presta únicamente no colexio número 1, aos centros de educación infantil e primaria Martagona e Mestre Pastor Barral. Así lle trasladaron formalmente ao xefe territorial da Consellería de Educación, Indalecio Cabana, nas tres solicitudes de reunión que lle enviaron para puñelo ao tanto das inquietudes da comunidade educativa. A primeira cursouse o pasado 21 de outubro, a segunda o 26 de novembro e, ante a falta de resposta, enviouse unha terceira onte. Bueno, pois seguimos coas noticias internacionais por parte de Diego Sánchez. Coronavirus. Este informe actualizouse hoxe, venres 6 de marzo de 2020, a mañá. No top 3 de países máis infectados está Italia no número 3, con 3.858 infectados xa. No número 2, Corea do Sur, con 6.284 infectados e no primeiro posto co maior infectado do mundo, Hubei, en China, con 67.592 infectados. Os tres países con máis curados son Guangdong en China con 1210 curados, en Henan en China tamén con 1242 curados e Hubei tamén con 41.966 curados. Pero o top 3 con máis mortos son Irán con 107 persoas mortas xa, Italia con 148 mortos, xa que a súa evolución foi bastante rápida, en Hubei, China, 2.931 mortos. En España, o coronavirus está tamén evolucionando bastante igual que pasou con Italia. Está no top 24 con países con máis problemas polo coronavirus. Hai xa 282 infectados, dous curados e tres mortos. En, un, en a residencias están tomando medidas para que non se contaxen máis persoas, xa que os maiores son os que máis riesgo, riesgo teñen a infectarse. Agora as noticias nacionais de parte de Nerea Novo e despois a outra noticia internacional de Diego Sánchez. Coronavirus, terceiro caso en Galicia. O coronavirus xa chegado a Galicia. Tres pacientes deron positivo nas probas do COVID-19, un deles en A Coruña e dous en Vigo un destes pendente de confirmación no Centro Nacional de Microbioloxía. O primeiro caso, identificado en A Coruña, foi detectado o luns. Trátase, según, según fontes de Chuac, dun madrileño de 49 anos que acudiu sobre a unha da tarde ao Servizo de Urxencias do Hospital Coruñas, onde se decretou o seu aislamento. Veu a Galicia a unha entrevista de traballo. O segundo confirmado dende o Centro de Microbioloxía é unha muller de 47 anos que se encontra aislada no Hospital Vigués, Álvaro Conqueiro, informou o Sergas. Hai outro contagio en Vigo á espera de ratificación que deu positivo nos primeiros análisis realizados no centro hospitalario. Trátase dun home estranxeiro de 44 anos residente en Vigo e parexa da muller enferma, que había estado en Madrid e ingresou con neumonía. Estáselle tratando xa como infectado. Foi ao hospital o pasado venres e estuvo días sen aislar, en contacto con outros enfermos. Ademais, outras tres persoas en Galicia están pendentes de resultados. E por último, a noticia internacional de Diego Sánchez. Hallstatt, un pobo austríaco, está desbordado de turistas. Hallstatt é un pobo, pequeno pobo en Austria, con menos de mil habitantes. Está cheo de turistas por parecerse moito ao ficticio de Arendel, na película Frozen. Iso provocou que os turistas vayan a visitalo e que o ser un pobo que pe pequeno se desborde. Foi declarado Patrimonio de Humanidade en 1977. O ano pasado recibiu un millón de visitas. Os veciños están cansados, xa que din costuritas os fotos, súbenas a Instagram e vanse deixando restos de basura por onde sexa. Poucos visitan o museo da localidade, que conta con unha importantísima colección de pezas da idade de bronce. O Concello puxo cartéis para que respeten as normas, xa que hai turistas que incluso entran en casas e xardín axenos para ir ao baño e molestan os veciños. Por favor, non entren nas casas e xardíns privados a menos que fora invitado, di o cartel cas normas. O mercado semanal que se celebra no Pobo trasladouse ás aforas donde os veciños reúnense lexo das hordas de estranxeiros. O alcalde, Alexander Scheutz, tratou de poñer coto ás visitas, pero non houbo maneira. Non teñen forma de parar os turistas. Pois xa poden ter paciencia, porque non se descarta que poida haber unha terceira parte de Frozen. Bueno, pois ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que vos gustara. E nada, vémonos próximamente. Adeus. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. y déjame llevar Sé quieres estar la última. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura. Se quieres alegría. si quieres estar informado. Eso no lo sé, pero esta noche. para, Esta noche no me guardo la palabra.